Evet Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programı devam ediyor. Dünyada bir köşeyi konuşacağız. Şimdi kalabalıkça stüdyodayız. İki haftalık festivali de ancak böyle kotarabilirdik herhalde. Ee, değil mi Seçil? Biz hatta seninle mikrofon paylaşıyor olacağız. Evet Ses o kadar. uzaklaşacak. Düşünün. Evet Fatih Gençkal festivali genel olarak bizlere e, özetleyecek. E, geçen sene köşeden çok bahsettik zaten. E, Kadıköy'ün ciddi bir hareket e, yani performans sanatları e, manasında özellikle ciddi bir hareket e, momentini e, oluşturdu. Sonra kötü bir haber aldık. Hep beraber <laughs> üzüldük. Acaba ne oldu diye e, şeyler dışında yani tevatürler dışında pek de bir bilgi yoktu ortalıkta. Ne mutlu ki e, buradasınız yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Önce. <laughs> evet iki de konuğumuz var. E, bu önümüzdeki festivalde Dünyada Bir Köşe Festivali'nde İstanbul'da e, performanslar gerçekleştirecek olan biri Yunanistan'dan diğeri de Danimarka'dan iki konumuz e, bunlar. Evet, e, Vahit Evazade ve e, Konstantin Kostis Kalivretakis. welcome, both of you, to Istanbul again and to, to the show. Let's start with the general concept of the festival, then we will focus on your work here, if, if it's okay for you. Yeah. Evet, e, Konuklarımıza sonra döneceğiz. Ee, Fatih neler oluyor köşede? Hemen oradan başlayalım mı? Yeni bir mekanda mısınız? Dağıldınız mı? Daha çok mekandasınız gibi gözüküyor şu anda. Evet aslında e, <clears throat> e, köşe e, bir yıl boyunca faaliyet gösterdi e, Yel Değirmeni'nde ve e, geçtiğimiz Temmuz ayının sonunda e, kapatmak zorunda kaldık. Evet. O hikayeyi anlatmayayım isterseniz. Yok, Biraz geçelim. uzun bir hikaye. <laughs> e, ama şöyle yani köşe bizim için aslında <clears throat> Ee, yani hayal ettiğimiz bir, gibi bir e, mekan ve bir e, olanaklar e, sunmak isteyerek başladığımız bir yerdi. Ee, yani biraz da bizim gibi e, iş yapan yani biraz böyle disiplinler arası iş yapan ve e, farklı disiplinlerin bir araya gelmesinin e, sanatsal olarak e, yaratıcılığa katkısına inanan bir e, ekibiz ve böyle bir mekan sunmak istedik aslında yel değirmeni gibi bir yerde. E, evet. E, ve bunu e, yaparken de çok fazla yani hem İstanbul'dan hem İstanbul dışından Türkiye'nin başka şehirlerinden hem de e, başka coğrafyalardan başka ülkelerden sanatçıların da geldiği ve dediğim gibi farklı disiplinlerden sanatçıların iş yaptığı hem iş ürettiği hem iş gösterdiği bir yer e, olmasını evet. istedik. Ve aslında bu festival fikri de biraz onun devamı e, Hı. oldu bizim için ve yani köşenin e, bize verdiği umutla e, kalkışabildiğimiz bir e, e, bir iş oldu. Şey kısmını bir tekrar üstünden geçelim mi? Yani disiplinler arasılık dedin ya. Bu Hı -hı. aslında yani aslında performans kökenli değil mi burayı ilk kuranlar? Ama evet. performansın olanağını böyle görüyorlar diyebilir miyiz? Evet aynen öyle. Çok güzel açıkladın aslında. Yani biz hepimiz e, performans, tiyatro, dans vesaire kökenliyiz. Hı hı. E, e, hepimiz değil aslında bir, bir kişi aramızdan e, görsel sanatlar kökenli, Hı. resim kökenli. E, ama işte dediğimiz gibi yani kendi işlerimizde de özellikle işte e, müzik, dans, tiyatro ve e, video e, çok kullanıyoruz. Hı. Ve e, bu gibi e, yani bu, bu alanlarda iş yapan sanatçılarla yakın ilişki içerisindeyiz. Aynı zamanda edebiyat da buna dahil. Ve... E, böyle bir yani bir performans üretiminde bütün e, yani üretilen performansın yani günümüz ihtiyaçlarına ve günümüz e, bugün yaşayan insanların evet. ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bir araştırma içerisinde olduğunu düşünüyoruz günümüz performans sanatlarının. Evet. Ve bu anlamda da e, yani bu disiplinler arası olma durumu veya farklı disiplinlerden beslenme durumunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. ve bu anlamda da böyle bir alana İstanbul'un daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünerek böyle bir şey başlattık. Evet, disiplinler arasılık ve araştırma evet. E, kolu diyelim. Hı hı. E, altını vurgulamak gerekirse. Evet. Araştırma kısmında bir parçasıydı köşenin. Bu peki iki hafta boyunca olacak şey bir mekanınız olsaydı bir yıl içinde yapacağınız şey gibi görülebilir mi? <laughs> E, aslında şöyle yani bu geçtiğimiz yani köşe başladıktan sonra birkaç ay içerisinde bunu artık planlamaya başlamıştık. Yani köşe elimizde köşe olacağını varsayarak da planladığımız bir şeydi. Evet yine yani köşe ve başka mekanları kullanmak istiyorduk. Çünkü e, yani herhangi bir şekilde yani tek bir mekanda olan tek bir yerde olan bir şey de değil de biraz daha fazla böyle farklı mekanların mesela galerilerin, performans mekanlarının işte tiyatroların e, o anlamda da bir bir araya gelmenin e, gerekli ve anlamlı olacağını düşündük aslında. Yani o yüzden de şu anda festivalde 12 tane mekan var. Geçen gün oturdum saydım 12 tane mekan yani biz ne yapıyoruz acaba? <laughs> evet. Büyük bir tiyatro festivali gibi bir şey. İki hafta sürecek bir şey zaten bu. Kesinlikle. Ee, evet, ve evet. yani öyle bir bir araya gelmek de her zaman başından beri düşündüğümüz bir şeydi. Ve köşe e, maalesef köşe artık olmayınca da e, biraz da daha fazla ya sayısı bunların artmış oldu. Ama şöyle de bir şey oldu. E, yani köşe elimizden gittiği zaman e, bu bütün bu festivalde kullandığımız mekanların hepsi bize daha da fazla destek vermek istediler. Yani biz sizin için ne yapabiliriz? E, yani mekan her zaman mekanlarımız size açıktır vesaire gibi. Böyle bir e, ekstradan yani aslında bir destek de geldi. Bu da bizi çok mutlu etti gerçekten ve bu gerçekten bu festival yani aslında bütün bu içerisindeki mekanların onların adlarını da sayarım biraz sonra. Tamam. Hepimizin birlikte gerçekleştirdiği bir festival ve onların da desteğiyle ve buraya gelen sanatçıların mesela yanımda oturan iki kişinin de e, destek vererek geldiği bir festival. Çünkü normalde bir festivalde nasıldır? İşte festivaldeki sanatçılar sanatçıların bütün e, masraflarını Masrafları. karşılarsınız. Üstüne bir artistik fee verirsiniz. Yani evet. performans e, kaşesi verirsiniz. E, ve bu insanların çoğu ile biz özel bir anlaşma yaparak onları getir, getiriyoruz aslında. Yani onların da bir katkısıyla gelebiliyorlar. Yani ellerinden geldiği kadar işte başka bir anlaşma yaparak onları buraya getiriyoruz. Evet. Ve onlar da bunun destekçileriler aslında. Yani bu fikre inandıkları için buradalar. Aslında bahsettiğin şey bir ağın oluşumundan bahsediyorsun. Hem destek veren insanlar hem de sanatçıların destek vermesi ve dünyanın pek çok yerinden pek çok sanatçıdan da bahsediyoruz burada. Ee, evet. Bu iletişimler nasıl kuruldu peki? Bu festivalin ortaya çıkma süreci de aynı zamanda birazcık. Biraz ondan bahseder misin? Aslında festivalin ortaya çıkma süreci biraz da bu festivalin bu şekilde yani böyle bir festivalin e, ortaya çıkmasına da yol açtı. Çünkü e, yani bizim bir süredir aklımızda olan bir şey. Yani işte Türkiye gibi bir yerde yaşıyoruz ve İstanbul'da yaşıyoruz daha da spesifik olmak gerekirse ve yani İstanbul'da yaşarken e, çoğunlukla yani Türkiye'nin diğer yerlerde olan bitenlerden bile çok az haberdarız sanatsal anlamda. E, maalesef böyle bir kopukluk hissediyoruz ve özellikle bunu daha da geniş çerçeveye yayarsak <clears throat> e, yakın coğrafyamızda böyle bir e, sanatsal iletişim anlamında bir eksikliğimiz olduğunu hissediyoruz. Yani özellikle e, yani ben bu festivalde e, davet ettiğimiz sanatçıların çoğuyla yurt dışında tanıştım. Birçoğuyla Almanya'da tanıştım hatta daha spesifik olmak gerekirse. Yani ben Yunanistan'dan gelen hakikaten çok iyi bir iş yapan bir insanı e, Türkiye'de izleyemiyorum yani 100 kilometre 200 kilometre bir aramız var ama onu gelip burada izleyemiyorum veya işte İran'dan bir sanatçı işte Vahit İran asıldı, Danimarka'da yaşıyor mesela evet. e, onunla <clears throat> tanışmalarım hep başka yerlerde o, oldu ve diğer sanatçılarla da yani bu, bu bir tuhaf geldi bana açıkçası yani biz dibimizdeki sanatçılarla niye başka Avrupa'da tanışıyoruz veya başka bir yerde tanışıyoruz, Amerika'da tanışıyoruz falan gibi. E, ve böyle bir e, bir yandan yani işte belki bu uluslararası işte sahne sanatları alanının da bir problemi olarak görülebilir ama yani böyle bir kompartmantalizasyon var yani böyle bir işte Orta Doğu sanatçılar, işte Avrupalı sanatçılar, Amerikalı sanatçılar gibi ve özellikle bizim bu coğrafyamızda işte Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya gibi bir coğrafyayı çizersek Türkiye'nin e, ortasında bulunduğu e, bu bu aradaki sanatçıların hareketliliği çok az kendi bu coğrafya içerisinde. Hı hı. E, bunun bu, bu bize çok garip geldi açıkçası. Yani bu, bunu ve İstanbul'da özellikle İstanbul gibi bir şehirde tam da bunun ortasında olan bir şehirde evet. bunun olması gerektiğini düşündük ve bu işleri görmemiz gerektiğini düşündük gerçekten. Yani bu festivalin ortaya çıkışı böyleydi. Dediğim gibi de festival sanatçılarının çoğuyla kişisel bağlantılarımızdan işte kendi yurt dışında gittiğimiz festivallerden e, işte festivallerde tanışıp onun başka biri, birinin birine önermesiyle şeklinde e, böyle bir genişleyen bir ağımız oldu ve aynı zamanda köşenin bir yıllık serüveni de çok buna katkı sundu. Özellikle köşenin bir yıllık serüvenin içerisinde İstanbul'da çok fazla Suriyeli sanatçıyla tanıştık. Hmm. E, bu bizim için çok önemliydi. E, çünkü gerçekten <clears throat> e, yani Türkiye'de zaten 1 milyonun üzerinde Suriyeli yaşıyor. Ee, İstanbul'da çok fazla Suriyeli sanatçı ve entelektüel var ve bunlarla bir araya gelmek gerçekten çok önemli. Yani her şeyden bağımsız olarak e, çok iyi sanatçılarla tanışıyorsunuz ve gerçekten onların da yaptıkları işleri merak ediyorsunuz. Bir etkileşim içerisine giriyorsunuz. Ee, yani bazen konuşuruz böyle yani bu Suriye'deki e, savaşın bir iyi yönü varsa yani bu insanları la tanışma olanağını bize sağlıyor olmasıdır diye. Çünkü Kesinlikle. aynı şehirde yaşıyoruz. Ufak parantez açalım mı? Kamera Burada'dan bahsetmek ister misin? Evet. Ee, Suriye'den kısalar. Suriye'den kısa filmler. Ee, e, bu aslında bizim e, ile birlikte yaptığımız evet. bir e, e, e program diyeyim. E, Şenay Özden'in e, katkısıyla gerçekleşti bu. O bizi e, daha önce... E, Bidayat adlı bir e, Suriyeli bir film prodüksiyon şirketi var ve hı hı. E, 2013 <clears throat> yılından bu yana belgesel ve kısa filmler e, e, üretiyorlar. Hı hı. Daha doğrusu belgesel ve kısa film üretmek isteyen sanatçılara destek veriyorlar. Hı hı. E, ve e, Hamiş bağlantısıyla e, bidayat üzerinden onların ürettiği kısa filmler üzerinden bir seçki yapmak istedik. Ve bu seçkiyi e, festival mekanlarının bazılarında e, gün boyu sergi şeklinde sunmak istedik. Yani böylece Çok insanlar güzel. yani festivali bilmeyen insanlar, bir kafeye girip evet. çıkan insanlar bile gelip orada e, akan filmleri oturup izleyebilecekler veya belki festivali merak edecekler oradan. Oradan bir broşür alacaklar, gelecekler vesaire gibi bir şey. Böyle kafelere de bulaşmış vaziyette yani öyle mi? Evet Festival evet. Yani işte biraz biraz her şey bulaşmış vaziyette. Çok güzel bir şey. Evet. Çok. Güzel bir şey. Ee, bu projeye destek veren e, Halka Sanat var. Halka Sanat bir seçki yaptı. Yine Hı -hı. o da modada bir sanat galerisi. Hı -hı. E, Halka Sanat Atölye Hangart e, Komşu Kafe. Evet. E, bunlar da e, ve de Art Here İstanbul o da Suriyelilerin Doğru kurduğu, o da yeni bir oluşum. Evet, o da yeni bir oluşum. O da yer komşumuz bizim. Evet. E, o dört mekanda gerçekleşecek. E, bütün festival boyunca 14-28 Ekim arasında sabah 11'den akşam 7'ye kadar e, o mekanlara uğrarsanız oradaki televizyonların karşısına geçip bu filmleri izleyebilirsiniz. Kargard'da ne olacak? Sadece destek konseri mi? E, Kargard'da e, perşembe akşamı yani yarın akşam. Onu söyleyelim unutmadan. Evet onu <laughs> söyleyelim öncelikle. Yarın akşam 8'de Kargard'da bir e, tanıtım ve destek konserimiz var. E, destek partimiz var ve orada Mavaroz adlı grup konser verecek. Hı hı. E, Kargard'da e, bunun dışında... E, Bu destek başka... desteğin altını biraz çizelim açalım mı? altını şöyle... E, aslında bu yani fundraiser evet. E, partisi dediğimiz bir şey. Ee, burada da yani işte hem festivalin tanıtımı bu festival nedir nasıl yapılıyor vesaire gibi küçük bir sunum yapacağız. Hem de insanlar oraya gelerek küçük, ufak bir bilet parası vererek ve o bilet parası da yine önerilen bir ücret olacak. Yani isterlerse 25 lira gibi bir önerilen ücretimiz var. İsterlerse daha fazla daha az verebilirler. Ne kadar gönüllerinden kopuyorsa öyle bir şey vererek E, o tamamen festivale e, aktarılacak Adı, bir e, meblağ olacak. Ee, böyle bir açılış yapıyoruz Kargart'ta. Kargart gerçekten bizi çok destekledi bu süreçte. Yani bütün köşenin kapanma sürecinde de e, daha sonraki bu festival sürecinde de bunun dışında da Kargart'ta üç tane farklı gösteri olacak. Evet. Ee, iki konser olacak. Bir tane pardon iki, dört tane farklı e, gösteri. iki konser iki de performans olacak. Çok güzel. Bunları biz takibinde olacağız. 14-28 Ekim epey bir zaman. Şimdi evet. süre de azalıyor. Konuklarımızla tamam. istersen yavaş yavaş konuşalım. Tabii teşekkürler. Ee, e, how did you met with Costas in uh, Germany. Oh, are you asking me again? Yeah. <laughs> okay, I met Costas uh, in Germany, yes. Yeah, uh, in Karlsruhe. In Karlsruhe, and mm. actually, um, this was in 2013, and it was in um, June. <laughs> in June, and really? We were just at that very time. Yeah, at the very time, and it was a very specific time in which we just we when we went there, we were like, very like out of a war. Like we were, it felt like we were coming out of a war zone, and then we were like really in a very elevated hmm. mood. And that's when we met Costas, and they were doing a very special play. Uh, maybe he would like to talk about that. But like we made a, a very like artistically and also like personally, we had a great connection. And yeah, it was interesting for us because it was uh, we heard that there was this group of um, the Turkish group, mm -hmm. and for me, it was the very first time in my life that I, I had the opportunity to meet Turkish actors and, uh, and you know, all these things that they used to divide us. I mean, how what we learned in school and all this yeah. nonsense. So we really, we went onto them. <laughs> it was, uh, and we we both sides we made a friendship attack in a way. <laughs> yes. So we went to the show, and then they came to ours, and um, it was great. And then we were. What was the name of the show? Uh, Telemachos. Telemachos. Should I stay or should I go? It was a play that was describing all the generations since the 50s till now, the generations of Greeks that they <coughs> um, they went they migrated to uh, Germany. Yeah. So we had um, amateur, um, let's say, people, ordinary people, uh, not real actors, that they went to Germany like 50 years ago, mm -hmm. and mm -hmm. I was the last one. <laughs> <laughs> the last one. Yeah, I mean the the last generation yeah. who went away because of the crisis. Yeah. So that was the play, and uh, but there was a, a, part on the play where we were talking about our um, our uh, squares in 2011 and what happened. And so we did something dedicated to them on the show, like improvisation about what was happening here at those times. and uh, that was really love at first sight. yeah, let's make a little translation now. Hmm. Ben şunu sordum Fatih, nerede tanıştınız diye. Hep Almanya'da tanıştığını söylemişti dansçılar. Kostis'te nerede tanışıyorsunuz diye. Bilgi de şeyden geliyor tabii. Maxim Gorki de oynuyor kendisi. Evet. Onun evet. üzerinden gidelim dedim. Hı hı. Evet, bu Karlsruhe mi demiştin? Karlsruhe. Karlsruhe'de 2013 Haziran'ında bizim birçoklarımız için çok özel bir e, tarihin anını temsil eden zamanda orada bulunmuşlar ve savaştan <laughs> çıkar gibi muhtemelen oraya Kostis'le tanıştıklarında da Kostis de şöyle diyor e, bizim aslında çocukluğumuzdan öğretilen bir takım ön yargılarımız vardı özellikle Türklere karşı ve Türklerle tan tanışacağımı <laughs> duyduğumda özellikle çok e, heyecanlandım e, birbirim aslında bir nevi üstüne atladık e, onların e, diye belirtti e, bir dakika gitti tam not almadım Böyle bir arkadaşlık. Ha evet bir nevi arkadaşlık e, saldırısı Saldırı. oldu karşılıklı. Telemahos isimli bir oyununu sahneliyormuş o sırada kendisi. E, alt başlığı Şudaysteo, Şudaygo mu? Evet. evet bugüne Almanya'ya göç etmiş e, Yunanistanlıları, Yunanlıları e, anlatıyor bu sahne işi. Sıradan insanların öyküsü olduğunu e, söylemiş. Şimdi ben son e, nesilim mesela Almanya'ya giden diyor ve ekonomik krizi e, anlatıyor. Bir de 2012 ee, e, ee, me, Yunanistan meydanlarıyla alakalı bir bölüm varmış bu Telemahos isimli ee, oyunun. Son bölümde belki de sizle tanışması vesilesiyle evet. 2013'teki İstanbul Meydanı'na bir ithaf ve e, Selam gönderdi. Evet. evet doğaçlama bir şey olmuş, ithafı olmuş. Evet var mı atladığımız bir şey bilmiyorum. Şimdilik yok gibi. Peki, uh, so what's what's your what will be your work here now uh, for this festival? Um, so um, it's an adaptation. Yeah, it's uh, well, mm, yeah. It, let's say it's a narration. It's a narration. Um, it's a uh, storytelling. Mm -hmm. it's based on a novel that it was written in 1969 uh, from uh, Harlan Ellison, mm -hmm. an American science fiction writer. And this uh, novel won the Nebula Prize of Science Fiction Novels in 1969. Mm-hmm. Um, it's an uh, it's a novel that I found in some old magazines in my house. Uh, I used to read them in the 80s. Mm-hmm. And um, the 80s. Yes, um, um <clears throat> Yeah, I know. I know what would you say now. Yeah, no, no, no. Yeah, some people not, are, are, are. We're coming from the eighties. I mean, we come. From <laughs> <laughs> I was in the Islamic Republic of Iran. <laughs> I don't know what you're talking about. I was born in the Greek junta. I was born. I was born. So I mean. oh So um, and um, lost in translation. so um, and uh, we always wanted to do something together and uh, they had this idea about this festival that they're doing, bringing together um, all the people of the region, of, of neighbor countries, and uh, the Balkans and the uh, East. And so since we always wanted to do something, they said, "Okay, do you have something in mind that you would like to um, to make a test here, to to work on it, to um, come here a few weeks and work on it, prog- make a progress, rehearse a little bit, and go for it. And <clears throat> I had always in mind this novel, which is um, typically um, a post apocalyptic world uh, novel, uh, a post nuclear era novel. You know, at this uh, those times in late 60s, 70s, even in the 80s, where I was a teenager, um, this uh, red button and the nuclear right. war was something that we use. we, we had to live under this threat until 1989. Uh, so it was something that really uh, had a great impact on us. Mm-hmm. But uh, that that I found I found similar- similarities in this post-apocalyptic world, this post-apocalyptic country in which the last uh, years I live in um, which is not uh, a nuclear war, maybe. Of course, it's not like the war in Syria. I would never say that. But it's another kind of world um, where all the things that really are totally turned over and um, uh, the world I was born in was totally destroyed uh, and the family I was born in. Um, and it's a, at the end, it's a love story. Yeah. Mm -hmm. But it proves that it's a love story of a man that um, maybe he wasn't able or he never learned how to properly love a person. So, or maybe at the end he does. We don't know. We are gonna see. Okay. And there are just, um, I it's um, a um, way of sharing my thoughts and my experiences uh, using uh, someone else's uh, narration and this fantasy science fiction dream. It will be a solo performance. <laughs> yes, probably. Let's say yes. Let's say it's yes. a solo okay. performance. I think there may be surprises. Yes. Yeah, yeah. Could be a dual performance. Yeah, I'm going to invite uh, Anthony Hopkins to support me. kısaca, kısaca özetlemek gerekirse Kostis Sesor Konstantin'i, yani Kalivretakis A Boy and His Dog isimli e, eh, bir postapokaliptik roman 60'ların sonunda yazılmış Harlan Ellison tarafından Nebula ödülü olduğunda söyledi kendisi. Evet bu zaten elimizdeki metinde de vardı Yunanlı bir çocuğun ağzından gelecekte anlatılan bir hatıra. O şöyle anlattı. E, aslında bir tür uyarlama değil biz, ben burada bir hikaye anlatıyorum aslında dedi o. Biri birine bir uygulama e, uyarlama sayılamaz. Bu e, postapokaliptik romanın sahnede görecek e, olduğunu 80'lerde e, yani gençliğinin geçtiği zamanlarda bulmuş e, ve okumuş Kostis bu romanı. E, 80'ler e, hakkında da ufak bir aramızda <clears throat> espri oldu. E, benim 80'lerden e, olduğumu şu anda itiraf etmiş oldum dedi biraz. Çekinerek belki yaşından mı çekindi tam o kısmı <laughs> çıkaramadım ama burada diğer konuğumuz White 80'lerde İran'da olmak nasıl bir şey ben onu ben anlatacağım birazdan dedi. Evet e, bu arada o da e, Fatih'e katılıyor etrafla çalışmayı istiyorduk zaten Balkanlarla ya da başka yakındaki diğer ülkelerle ve işte teklif geldiğinde gel dene işte prova yapalım bakalım yürüyor mu yani kaybedecek çok da bir şey yok aslında e, deneyelim dendiğinde o da kabul etmiş zaten kafasında olan bu fikir ve gençliğini etkilemiş bu e, romanın A e, Boy and His Dog'un bir tür sahne uyarlamasına görüyor olacağız. Kısaca konusundan bahsedersek post nükleer bir roman bu. Nükleer savaş sonrası diyelim ya da nükleer çağ sonrası da geçen bir roman. Evet 60'lı, 70'li ve 80'li yıllarda biliyorsunuz bu meşhur kırmızı düğme muhabbeti tüm dünya e, nükleer savaşın e, tehdidi altında yaşadı ve e, oldukça can sıkıcı bir dönemdi e, diyor beni buradan etkilemişti ama esasında baktığımda yani romanda anlatılan o nükleer ya da felaket sonrası dünyayla benim son birkaç seneye kadar içinde yaşıyor olduğum dünya birbirinden o kadar da e, uzak değil. Biz de bir tür savaş halindeydik dedi. E, Suriye'deki savaşa asla ve kata benzet, benzetmem ama e, benim ailem de e, ülkem de artık eski ne eski ailem ne de eski ülkem diye belirtti kendisi. En nihayetinde bir aşk hikayesiymiş. E, Boy Hennes Dog solo performansı olacak. Birisi nasıl seveceği hakkında, birisi başka birini nasıl seveceği hakkında çok da fikri olmayan bir kişi belki hikayenin sonunda sevmeyi öğrenecek solo performans dedik ama belki bir köpek çıkacak ortalığa. <laughs> Tarihlerini de söyleyelim. söyleyelim evet. evet. Ee, 19 ve 20 Ekim'de pazartesi ve salı günü saat 8'de Kadıköy Terminal sahnesinde olacak. Tamam harika. Biz buradan hatırlatmasını yapıyor olacağız. So Vahit, welcome again. How was, Teşekkür. <laughs> how was 80s for you? Well, as I mentioned, I was living in the Islamic Republic of Iran. We did not have 80s. We were busy uh, in a war with Iraq for reasons which is not the subject of this conversation. Uh, I was very young, and uh, we had uh, experience of being uh, a very close country in the 80s. So pretty yeah. much cut off from whatever you were exposed to, from science fiction to Michael Jackson to uh, modern talking or whatever awful <laughs> dressing that you were supposed to have on. I, I agree, that was awful. I yes. was never on that. <laughs> <laughs> but uh, like any other people under restriction, we figure out ways of getting access to it. So by adding boosters and receivers to our small TV, we would manage to get the black and white version of Michael Jackson concerts from Baku. <laughs> so that's how it looked like, black and white. Yeah, but now you're in Denmark, right? You're, you're working in in Denmark. Yes. Yeah. Um, what about uh, work in progress that you are uh, leading right now in Istanbul? Uh, what I'm doing in Istanbul is a stage of a project mm-hmm. which is evolving. Mm-hmm. Uh, it is called The Maids. Mm-hmm. Uh, it develops through residencies, mm-hmm. and this is the second time I'm in Istanbul for this project. And the idea is that I'll come back, mm-hmm. hopefully next year, and do the last part of this project. And uh, during this uh, time, we're going to work with uh, artists from Istanbul mm-hmm. who have been selected from a workshop that I just finished on Sunday. And uh, we exploring different ideas and developing uh, the work. And uh, on 16th and 17th of October, we uh, open our doors and allow people, mm-hmm. the spectators, to come and share with them what we are doing. Right. What about this term who who describes your approach to performing arts, which is uh, performance. Performance, yeah. What about it? Well, it's um, it, it's it's a, uh, a little bit of funky word to make a distinction between what I do and what uh, performance proper is. Mm -hmm. So mm -hmm. I uh, became very dissolute with this uh, normal setting of preparing something called performance, putting it under light, inviting group of people, mm -hmm. put them in the dark, and ask them to watch and clap in the end. Mm-hmm. So I tried uh, to get away from that as far as possible, but at the same time, not leaving the world of performing arts, arts entirely. Therefore, I had to adapt a different strategy, a different approach. And this different approach is called performance. Mm-hmm. And uh, in simple term, it means that it is an ongoing project, uh, ongoing process of exploration uh, which only ends when we run out of time, money, and, an opportunity to continue. And from some point onwards, uh, it is possible for people from the outside to mm-hmm. come and share the experience. Uh, it, uh, by and large, does not have a fixed structure, but it has uh, fixed materials with every performer in it, mm-hmm. and it has a perpetual element of improvisation always present. <laughs> That's what I mean in a nutshell by performance. Mm-hmm. Okay. And one uh, important thing about it is that it uh, develops with a close connection with the spectators slash the citizens of the places we are working in, meaning that the content of the performance is suggested and then transformed and uh, used in the performance by the uh, by the artists. Mm-hmm. However, uh, through uh, sessions which I call field work. We meet with people of each city we work in mm-hmm. and uh, find out what are the essential issues, how mm-hmm. they reflect over their own societies. And instead of us, the artists, second guessing what is important or telling people what is mm-hmm. important, we try to discover it, dig it mm-hmm. out of people. And those uh, spectators slash citizens, they'll come back and see the performance, and uh, the performance always uh, culminates with a conversation with the mm-hmm. people. We mm-hmm. always have a Q&A at the end, mm-hmm. uh, which uh, expands this circle of feedback that we can use and go further okay. in, in the performance. Okay, cool. So um, I will try to summarize in Turkish. Evet, e, espriyle başlayayım dedim. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. 80'lerde <clears throat> nasıldı orası için dedim. İşte bildiğimiz Irak'ta savaş ama konu bu değil galiba bu akşam için dedi haklı olarak. Ve ben de çok gençtim o zamanlar. Ve aslında siz ne yaşadıysanız çok yakın bir versiyonla yaşadık İran'da, İran'da diyor. İşte Michael Jackson Modern Talking ve o iğrenç kıyafetleri giydik diye de belirtti. Uydu alıcıları yeterliydi. Bakü'den her şeyi görüyorduk. 80'lerde az çok böyleydi dedi. Neyse bugüne e, gelirsek şimdi Danimarka'da yaşıyor artık İran'da değil. E, burada e, İstanbul'da geçen seneden e, bu yana inanılmıyorsam e, çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi şeyin ismini hatırlamadım. Danimarka'daki e, başında olduğu... E, Counter Institute. Evet, Counter Institute tüm e, işlerinin bir kısmı şu anda İstanbul'da. İstanbul'a sıçramış vaziyette diyelim. Gelişen bir proje söylediğimiz gibi The Mates ismini e, taşımakta. Evet rezidanslarla ayakta e, duruyor. İkinci gelişinde e, alan araştırmasından sonra artık e, çalışacağı kişiler de belli. Birazcık galiba performans yapacak kişilerle... E, pratik e, araştırmalarını sürdürüyor şu anda yani onların bedenleri üzerine bir araştırma. Belki biraz yardımcı olabilirsin bu kısımda nasıl ilerledi Yani aslında İstanbul'da daha önce geldiğinde e, yaptığı bir ön araştırma var. Evet. O biraz daha kendi kendi yaptığı bir araştırma. e, şimdi yaptığıysa e, bir dört beş günlük bir workshop yaptı ve onu cumartesi, cumartesi günü bit, bitti. Hı hı. O workshopta e, yaptığı çalışma üzerine oradaki kişilerden e, seçtiği ve birlikte çalışmak, karşılıklı olarak birlikte çalışmak istediği kişilerle şu anda devam ettiği bir hı hı. araştırma süreci var. Evet. Bu daha pratik bir e, işte araştırma olarak devam ediyor şu anda hı hı. ve daha önceden başka daha önce e, Pekin'de yaptığı bir araştırma var yine. Hı hı. Bu aynı projeyi o e, onun üzerine koyarak buradaki işte kontekste buradaki e, buranın gerçekleri ne tekrar bir ele aldığı evet. ve bu insanlarla burada çalıştığı insanlarla birlikte e, araştırmaya devam ettiği bir proje. Evet zaten Wade'in performans anlayışını da anlatınca bu adaptasyon konusunda tekrar döneriz. Bu arada 16 ve 17'sinde e, Tophane'de Çatıtal Ortak mekanında sahnelenecek. 16 Ekim bir cumaya denk geliyor akşam 8'de. 17 Ekim'de bir cumartesi o akşam saat 6'da. Ondan notunu düşünün ve Wade'in söylediklerini birazcık daha ilerlersek e, onun bir Performance ismini e, verdiği bir e, performans sanatlarına kendini e, oluşturduğu bir tür yaklaşım var. Bunun e, ne olduğunu sordum. Evet klasik performans yapılma biçiminden rahatsızlık duyduğunu e, söyledi. Yani bir koreografi oluşturup ışıkları yakıp ıı, ışıkların altına dansçıları koyup sonra insanları içeri çağırıp bir süre işte onunla olanı biteni onlara izletip sonra da alkışla biten bir süreç. E, onun en azından performans anlayışı, anlayışına uzak, daha doğrusu rahatsız olduğu bir e, yaklaşım ve bunun üzerine kurduğu bir strateji performans ismini taşıyor bir yaklaşım dedi kendisi. E, süren bir keşif e, süreci aslında. Performance e, dediği şey zaman ve para bitene kadar da e, sürecekmiş. E, bu konudaki araştırmaları belli bir yapı yok. Özellikle bunu e, söylüyor. Ama materyal belli. Doğaçlama her zaman e, olacak e, denmiş. Evet belli bir yapı yoktan kasıt da şu aslında izleyiciyle ki kendisi izleyici Taksim ya da slash vatandaş e, diye tabir etti e, izleyicileri. E, her zaman bu performanslarla, performansların gösteri e, halinde, e, etkileşim halinde sahnede olup biten şeyle aslında biz bir içerik öneriyoruz. Onlara kesin mesajlar vermiyoruz. Bir tür içerik öneriliyor, da sunuluyor e, ve aslında bizim süren, yıllar içinde süren e, alan araştırmamız sahnede de devam ediyor. Çünkü sahnede karşımızda duranlar içinde bulunduğumuz şehrin insanları, vatandaşları diye belirtmiş. Onların ne düşündükleri, önceliklerinin e, neler olduğu bizim onlara bir şey söylememizdense çok daha ön sırada bir önem e, teşkil etmekte diyor ve her seferinde bir sohbetle bitiyormuş. Böylece feedback e, yapısı yani geri e, izleyiciden alınacak geri dönüşte çok genişlemiş e, oluyor diye belirtti kendisi. Heyecanla bekliyoruz. The Mates ismini taşıyan performansını onun da 16-17 Ekim tarihlerinde İstanbul'da e, gerçekleşecek. Well, you have an, anything to add because we were almost uh, about the end. So I just wanted to thank you for inviting us and particularly thank Fatih for making this possible. Yes. I so think it's uh, very important uh, to uh, bring the artists from the region together. We really suffer from knowing not about each other. Exactly. I did not know much about Middle East until I left Middle East, and this is a great mistake. We should come over the political barriers, which has uh, spread this sort of ign ignorance, mutual ignorance among the nations. We need to get over with that. Evet hemen çevirisini verelim. Diyor ki ben e, Orta Doğu'yu Orta Doğu'yu terk edene kadar bilememiştim diyor. Bunun için özellikle size Fatih'e ve tüm köşe ekibine e, teşekkür etmekte. Bu siyasi bariyerleri hep birlikte e, kaldırmak gerekiyor. Bu da aslında bu hareketin burada olması da bir parçası. Konstantin. Um, yeah, I would also like to thank you and thank of course Fatih and the, and the team. And uh, what uh, Vahid said was totally to the point that we suffered a lot from borders. And I'm also saying that as a Greek to Turkish people. And uh, uh, I think uh, thanks to people and not thank God, um, we left all this behind. Evet, e, sınırlardan, sınırlar yüzünden çok acı çektik dedi Konstantin de Kostis de. Evet, Tanrı'ya şükür demeyeceğim. İnsanlara şükür artık bu acılar geride kaldı diyor bu içinde bulunduğu dünyada bir köşe organizasyonu başlamadan birkaç gün öncesinde. Evet Fatih vardır illa atladığımız bir şeyler ama bir iki dakikalık bir kapanış ben, yapabiliriz. E, ben de çok teşekkür ederim. Yani bu e, festivale çok hepsinin adını anamadık burada programda ama festivale destek veren bütün kurumlara e, Kadıköy Belediyesi başta olmak üzere ve bütün mekanlara ve kişilere ve bütün katılan sanatçılara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir bu, kolektif iş. Çünkü. Evet büyük bir kolektif iş ve gerçekten bu işin yani bu işin ekibi de tamamen bunu gönüllü olarak ve bir kolektif bilinçle gerçekleştiriyorlar. Yani bunu ideal olduğu için veya herkesin <laughs> böyle olması gerektiği için söylemiyorum ama koşullarımız bu olduğu için evet. ve bu bu yani arkasında bu fikre inanan insanların olduğunu vurgulamak için söylüyorum açıkçası. Ee, festivalle ilgili yani çok da e, festivalin ne olduğuyla ilgili çok konuşamadık ama dediğim gibi e, 8 Ekim Perşembe günü yani yarın Yarın akşam 8'de Karga'ya gelirse insanlar orada e, e, festivalin tanıtım e, toplantısı olacak. Tanıtım buluşması partisi olacak ve bir konser olacak. E, orada daha ayrıntılı dinleyebilirler. Bizlerle tanışabilirler. Sanatçılarımızla tanışabilirler. Evet. İstanbul'dan da birçok sanatçı var festivale katılan. Onlar da orada olacak birçoğu. E, ve aynı zamanda e, internet üzerinden www.acornerintheworld.com e adresinden e, bütün festivalle ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirler. Yine aynı şekilde Facebook sayfamızdan da acornerintheworld e slash dünyada bir köşe Facebook sayfamızdan da bizi takip edebilirler. Evet. Ee, ve festival 14 Ekim 28 Ekim arasında olacak. Ee, Harika. Bunu da söyleyelim. Teşekkür evet, söyleyelim. iki hafta. Çok ilham vericiydi bu söyleşi ve festivalin kendisi ve tüm konuştuklarımız. Biraz da aslında tam da bu değil mi sanatın oluşturması gereken duygu diye düşünmeden edemiyor insan. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Thank you so much. Çok teşekkür ederim. Thank you. Guys. Thanks. See you soon.